та суворими моралізаторами. Але їхні діти повторюють все спочатку. Молодість ти непринадна, що летить під напнутими вітрилами, що сповнена рвійності, дерзань. Щойно перед Іриною промайнули білі вітрила. Подумала, як добре летіти під ними. Розділ шостий. Несміливо прочинилися двері, і до кімнати заглянула невисока білява жіночка в синій хусті. Вона завжди тільки зазирає в двері і жодного разу не пересягла порога, хоч клава й намагалася запросити її. Мабуть, вона боїться Рубана. Так вирішили всі. Ніхто не знає, хто вона така і чого приходить сюди, що її зв'язує з Рубаном. Стане в дверях, усміхнеться, і на щоках у неї прогнуться ямочки, чекає, поки Рубан підніме голову. Якщо той довго не помічає, кашляне, тихенько, несміливо, мовляв, пробачте. Рубан трохи квапливіше, ніж завжди, підводиться, і скрипить протезом за двері. Іноді він повертається за кілька хвилин, іноді його немає довго. Всі вже до цього звикли і не пробують його ні про що розпитувати. Все одно відбудеться якимось жартом. Ірині кортить у цей час хоч раз подивитися йому в очі. Але він викульгує так, що обличчя звернене до стіни. Здається, розглядає розвішані там ще з весни діаграми. Він і зараз покульгав, розглядаючи діаграми, але прихопив цигарки, і всі вже знали, пішов надовго. якийсь час працювали мовчки. Ірша креслив графіки, Ірина перевіряла аркуш, клава обраховувала кубатуру і площу. То були досить складні обрахунки купольних форм. Сергію, підвела вона голову, так мені набридло ритися. Ти не скажеш, пора парабола Y дорівнює десяти мінус х квадрат навколо осі абсцис. 320 корінь із 10 поділено на 3 помножено на пі, тихо відповів той, не підводячи голови. А корінь кубічний з двох пі 2 14 Клава дивилася на нього трохи з захопленням, а ще з жалем. Але Сергій того не бачив. Стояв, схиливши голову і світлий, чисто вимитий чуб розбігався в обидва боки. Він раз по акуратно загрібав його п'ятірнею назад. Був у нейлоновій білій сорочці, піджак і галстук висіли на спинці стільця. А логарифм 0,33, 143. Так само тихо, терпляче, точно. Клава погортала довідник і жбурнула його на стіл. Щоб ти сказився, сказала вона. Ірша підвів голову, подивився на неї великими здивованими очима. Не голова, а перфокарта. Вона повернулася до Ірини і казала вже з справжнім обуренням просто який жах. Учора Петро Миколаєвич приходив до нього за порадою скільки і яких добрив класти під пальми в теплицях. А тоді Охрімчук з літературним кросвордом. Ну, хто не знає, на якій вулиці жив бальзак? Я не знаю, з притиском сказала вона, і не хочу знати. І взагалі як можна жити з такою головою? Ти що в дитинстві геїв? Клаво, попросила Ірина. Чому ж це так погано?